Irolenten orea, guri irratian eta federal bat mailean errukbian, eh, Angelu Donibane Luitzune derbia dugu eh, finala sortzirenen karietarat. Multsuko azken partidak ziren, Angeluk galdu du, etxian, ameka amazazpinanten kontra, eta maiatzaren amairuan elgarren kontra hariko dira beraz Angelu eta Donibane Luitzune, eta multsuntan, endaiak galdu du azken partida, Eh, oita sortzi ogoita amabi bazen darkason errezibitzen zuenean, endaia jausten da federal birat, federal eh, biane, eh, Horretaraziko dugu, igandian, uh, bi tal, eskual taldek eintzina segituko dutela, maulek izuak errezibituko du joaneko partidaren karietarat, eta Nafarroa Hariko da Tulen, federal iruan finala ogoita amabirenen joaneko partiden emaitzak, bardozek ogoita amar amasei irabazidu nogagoren kontra, bain taila politia, arat joan aintzin, eta bain taile tipiago bat ardietxidu intalatzen larrisorok ogoita bi amazazpi nagusitu zen Hala, deskarta hori atxiki beharko dute bederen eh, itzuliko partidatik landa lehen mailan Arranguitze basusarrik kanporatu du Kastelno, amazazpi eta huts, eta azkaine xapeldun dugu irugarren mailan Euskal Kostalandesitako xapelketa eraman dute azkain darek, hogoi, amar, salbatajeren kontra. Una, errukbiaren zat, zer, ertenalgin mementoko. Pilotan eskuzkan, Olaizola, Elezkano eta Eskurdia final erdietarat seilkatu eh, dira. Eta erreiteko eh, profesionaletan buruz buruka eh, direla beraz uh, partidak izan direla, final lagudenak. Iru emaitza, Olaizolak kanporatu du jesusta ogoitabi emezortzi. Gero elezkanok irabazidu jasko xapeldunaren kontra hogeita bi amalau, bengoetxeak kanpo beraz, eta jasko finalista ere, irriberriak galdu du eskordiaren kontra hogeita bi bederatzi. Beraz, olea izolak elezkanok eskordiak txartela badute finalerdietara joiteko, eta azken txartela txaldeuntan joko handa donostiako hartanon, urrutiko etxea altunaren pajian. Garaziko partida duzunaritzen bostontan sari, monzondartz dukazu, ualtari gixan dut, eta priseski ualtari eta gixan dute, kitzordua emaiten daukute, maiatzaren amairuan igandez, jukatuko baita xapelketako finala, eh, lagalde eta iturberen kontra, zuzenean guri ratian eta euskali ratietan, eta B multsuan finala eldudan igandian azkainen izanen da, eh, Biel Palomez, Elgert, Zubiat eta Priseski uh, eh, pilotari horiek zonbaitzua iku dira atari lehiak eta uh, kari beraz lehenbiziko partidak izanen dira ostirale untan Bi finala laurdenak, zazpiontan eniaut etxeberria eta batik dukazu, Mikel González eta Simon Lamerten kontra. Eta ondotik, Julien Etxegarai Antona Mule, Alexis Intzospe, Bixente Lajaldenen parian, hori atarin, beraz, itxasun, eta itzordua ere maiatzaren bederatzean, astezkenez, bi finalerdiak. erdiak. Sartuko dira finalerdietan Hospital Palomez eta eh, Biel eta arizmendi, ikusiko noren kontraiko diren ostirale aratxean jakinen da dena eta hala beraz pilotaren dako, baina tresnetan aipatu behar da Nesken eh, finala izanen dela eh, balinean edo gomazko pilota utxian, paletan, bihar doni bane luitzuneko anderenean. Jakin goizetik badirela finalak uh, eh, tiarroetan, zaharrer segiko aize ozafren eta joana dutarre bordagaraia iko dira airetik elkarteko naia errekarte eta joana aristoien kontra. Gero gaztetxuetan eta bihar haratsale astapenean, denek bateko Eva Zorraitz eta Anaiz Uart alde batetik, urruñarrak elkarteko Giacometi Marin eta Eunate Bila beste bestetik. Eh, Amekontan ere bien artean, eh? izanen da irugarren mailako finala helduetan, kapitoariko Amaia Gonzalez eta Miren Txudabadi, itxasuarrak elkarteko Joana eta Mailiz urrutiren kontra finala haundia boste terdietan, biagara txaldian beti donibane luitzuneko anderenian, eta bonarrak elkarteko uzet, xapele uzet alzuetekin aiko da, abironeko leitza eta grazieten, Kontra Futbolan, abironek esperantza txikitzen du. Nazional iruan ba, irabazidu, erreski, bost huts fetiaren kontra. Eta denbora berian bordalebek berdinketa egin du berezela ian berrizuiren kontra. Bai ona, bipunuta, bipunutara turbiltzen zako bordaleri. Baina beti bigarren da eta bi partida gelitzen dira xapelketa untan eta lehen izan behar da igaiteko. Angeluko jeneteko taldeak irabazidu angulemen bat eta bi, angelu harrak laugarren, baina ez dute gehiago xantzarik matematikoki. Oska batez e, eh, igaiteko eluden demoraldiari begira. Profesionaletan mutikoetan ligan derbia suri urdin entzat donostiako errealak hiru bilboko atletikek bat. Gero gazteizko alabesek galudu huts eta bat madrileko atletiko Koren kontra, Eibarrek ardietxi berdink eta polit ardietxi du, Balentzian huts eta huts, erreala amargarren, Eibar amabigarren, alabez amairugarren eta atletik amalaugarren. Nesketan, futbolan beti, ligan, Bilboko atletikek galdu du zaragozan bi eta bat, irugarren da sailka peinan, Donostiako errealak ere galdu, bere zelaian huts eta bat, huelbaren kontra, Donostiakak sortzigarren dira. futbola ala ere aipatu behar dut eh, gizonetarat itzuliz, akitaniako ligari beako bat emanez, regional bat mailan, doni baneluitzoneko harinek hiru, miagitzeko jandarkek bat, gero baionako betaldeak irabazidu ortezen bat eta hiru, regional bi mailan, angeluko betaldeak galu berezelaian utxe eta bat bilonav beren kontra, bokalek galdu du fame ben, bi eta bat, eta Hiri buruk irabazi hiru eta bat arkasuneko eh, zelaian hala eta guai eh, eskubaloinari lotuko eh, gatzaizkio erraiteko nesketan, ligan donosiako beraberak irabazi duela bila berden. Hogoita emezortzi, hogoita bost, aatik barakaldoko zuazok galdu, hogoita sei, hogoita amasei atletiko guardezen kontra. Nazional bat mailan ipagaldean baionak galdu begleen, hogoita amairu ogoi, suri urdinak azken, nazional bian, angilumiaritzek reski erreski irabazi karkofun, per hogoita sei, hogoita lau, eta laportarrak bigarren dira, salka penian, mutikuetan eskubaloinan, ligan, derbia nafartaren zat, irabazi baitute iruneko anaitasunako mutikoek, ogoita amak ogoita sei irunen, bidasoaren zelaian, edo gelan, eta nazional bian, atagatzeko ziberok, Ez du gauza ondirik egina alizan jezeren kontra, galdu dute ogoita amasei ogoita lau, baina lekoa sigortatua dute maila hortan sibrutajek. Nazional iruan irxarrik irabazi zen ogoita lau ogoita amabi. Sokatiran, frantziako xapelketaren karietarat, espeletan eh, izan dira eh, probak edo zoin gehiagokak, bosteunta boste hiutanoi kilokuetan niapurrak xapeldun, usaritziko gazteria bigarren, xapeldun ere niapurrak seieun kilokuetan, gabadi jutsi bigarren, zuraidarrak irugarren, eta nor da xapeldun seieun tabero goi kilokuetan, niapurrak, zuraidarrak bigarren, gabadi jutsi Hirugarren, eta lasterkaldientan argo lasterkaz eramandu Nikola Apiuk barko bigarren Adrien Tufuri, hirugarren Nikola Dariko, eta Mikel Esklamadon bosgarren uh, egindu uh, eta nesketan lehen Karol Duar, bigarren Claire Dubez, eta eh, hirugarren eh, Melani Luz Plas, kortsarioen traila ere bazen duri bane luitzunen, zala edin amaida saharaga, nagusitu da, una gure kirole maitzago izuntan.